كمثل جنة بربوة نصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تأملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تاتها النار له فيها من كل الثمرات وأصابه وأصابه الأكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العلي العظيم असां पढ़ूं पिया सूरत बकर हुन जे आयतूं जेके आहिनि अनफ़ाक़ जूं यानी ख़र्चु करणु अलाह जे रस्ते में ख़र्चु करणु हुन जे मुतलिक़ जेके आयतूं आहिनि हिते हाणे आख़िर में रसिया आहियूं पंहिंजे सूरत बकर जे आख़िर वारे हिसे में अधु रुख जेको आहे में हाणे हिते ॿ सौ एकहठि आयत खां वठी ॿ सौ एकठी आयत खां वठी ॿ सौ चोहतरि आयत ताईं ॻाल्हियूं आहिनि सभई सदकात मन वन हज़ा ऐं पंहिंजो ॿिए नमूने सां जेके ख़ैरात कजनि थी जेके चङाई कम में ख़र्चु कजे थो उनजे मुतलिक़ आहिनि ऐं उन खां पोइ ॿ सौ पंजहतरि खां ॿ सौ एकासी ते ॿियो मज़मून आहे उहो रिबा जो व्याज जो व्याज जेको सूद ते सूद जेको सूद बर सूद चइजे छा चइजे पंहिंजो यूजरी जंहिंखे चइजे या इंट्रस्ट जे छा हाणे उहो त उहो आहे ॿियनि सूरतुनि में बि इन ॻाल्हि ॻाल्हियूं अचनि थियूं उन खां पोइ ॿ सौ एकेतालीह उन खां पोइ ॿ सौ टियासी खां वठी ॿ सौ ॿियासी ऐं ॿ सौ टियासी आयातूं जेके आहिनि उहे जेको कर्ज़ु थो ॾिजे या ॾे वठि जेका ट्रांसेक्शन थिए थी उधार वग़ैरह जी उन जे मुतरक लिखणु उनजी ॻाल्हि लिखण जे हुकुम अहकामात जेके आहिनि से ॿ आयतूं आहिनि हिकिड़ी आयत आयतुनि तमामु वॾी आयत आहे सम्झो सम्झ में अचे थो क़ुर शरीफ़ जी वॾे में वॾी आयत आहे ॿ सौ ॿियासी नंबर आयत पोइ खां पोइ ॿ सौ टियासी आयत मुख़्तसिर आयत आहे पर उहा बि उन लिखण सां वास्तो थी रखे त कीअं कर्ज़ु जेको आहे सो लिखिजे खां पोइ वरी आख़िरी आयतूं आहिनि ॿ सौ चौरासी खां ॿ सौ छहासी जेको सूरत जो ब्यूटिफुल हिसो आहे जेको अलाह ताला पंहिंजे नबी पाक सलाहु खे ॾिनो आहे जेको कंहिं ॿिए नबी अॻ में खे न ॾिनो आहे कंहिं नबीअ खे ऐं इहे आयूं सूरत आयतुल कुर्सी ऐं सूरत इहे जेके आख़िरी टे जेके आयूं आहिनि उहे अलाह ताला ॾिनियूं आहिनि हिन नबी पाक सलाहु खे ऐं उहे तमामु सुहिणियूं उन हुनमें कहिड़े नमूने सां ईमान रखिजे कहिड़े नमूने सां अलाह ताला खे ॿाराइजे दुआ घुरिजे ऐं उहा दुआ दुआ जेका आहे तमामु बहितरीन दुआ आहे ऐं उहा यादि करणु घुरिजे ॿारनि खे सेखारिजे ऐं पाण बि यादि कजे ऐं उहा दुआ हर वक़्तु दुआ उहा घुरिजे वग़ैरह हाणे इहो किसो आहे हितां खां वठी सूरत जे आख़िर ताईं ॿ सौ एकहठि खां ॿ सौ चोहतरि ताईं आयतूं जेके आहिनि से एनफ़ाक जूं सदकात सदकात हाणे सदकाती माना हिकिड़ो सदको उहो आहे जेको माण्हू बास बास थो अचिजे थो ही मुंहिंजी ॻाल्हि ज़िंदगी जी हीअ ॻाल्हि हीअं थिए पोइ अलाह ताला जे लाइ आऊं हीअं कंदुसि अहिड़े नमूने सां उहो सदको आहे सदको माना अहवज़ु इन माना में अवज़ु आहे ज़िंदगी जो हा उहो जेको आहे सो नबी पाक सर ते उहो नथो पाण वठे ऐं पाण नथो खाए पर ॿियनि खे ॾिए थो ॿिया ॿिया खाइनि था ऐं जेको हज़रत सल सलमान फारसी थो अचे ऐं सदके जी ॻाल्हि थो करे ॿिए ॾींहुं तोहफ़े जी ॻाल्हि थो करे पोइ सदको पाण वठी ॿियनि खे था ॾियनि पाण कोन था वापराइनि पाण कोन था खाइनि ऐं ॿिए दफ़े तोहफ़े जी ॻाल्हि थी थिए त पोइ तोहफ़ो आहे हाणे तोहफ़ो जेको आहे सो ॼण वॉलंटरी जेको ख़र्चु थो कजे ख़ैरात थी कजे चङाई में जे रस्ते में उहो सदकात उहे आहिनि सदकात वॉलंटरी ॿिया सदकात उहे आहिनि जेके लाज़मी आहिनि पंहिंजो फ़र्ज़ु आहे उहो ज़कात जो फर्ज़ु जेको आहे उहो सूरत तौबा मंझि हुनजो ज़िक्र ईंदो इनशाम पोइ उहो पढ़ंदासूं ऐं जेको ॿियो नवीहनि ते जेको सदको वठणु जेको सो उहो मतिलबु त उन जूं आयतूं पंहिंजो आहिनि हदीसूं बि आहिनि इहे आहिनि पोइ उहो हिकिड़ो मुख़्तलिफ़ु आहे ऐं हीअ हीअ जेको आहे त तवो पंहिंजे दिलि खां पंहिंजी मर्ज़ी सां पंहिंजे कंहिं पाबंदी जे करे न कंहिंजे बास बासण जे करे न या इन जे करे न पर पंहिंजे ख़्याल सां ईअं ख़ैर ख़ैरात करे जेको करे थो उहे ई सदकात ई उहे उहे आहिनि हिन माना में घणो करे हिन में माना अचनि थियूं हाणे असीं पढ़ूं था हिन आयतुनि खे त पहिरीं यादि कयूं त शुरू जी सूरतुनि में आयत सूरत बकर जी आयत में त जेको ख़र्चु कयो जेको असां ॾिनो आहे हुननि खे उन मज़ा ख़र्चु कनि था हुन खां पोइ लैसल बिर अंतु वल्लू वजूअूं उनमें भई आयो इनफ़ाक़ जी ॻाल्हि आई हुन खां पोइ ॿ सौ चोएतालीह पंजेतालीह उन में आयो त पंहिंजो ख़र्चु कनि था वरी ॿ सौ चो चोवंजाहु आयती जेका आई उन उनमें आयो त ॿ सौ इहो इहो ख़र्चु कनि था अलाह जे रस्ते मंझि इहो जेके माण्हू उहे अलाह जे रस्ते में ख़र्चु करण जूं इहे ॻाल्हियूं अचनि पियूं ऐं उनखां पोइ आयतल कुर्सी ऐं पंहिंजो हज़रत इब्राहिम अल जो बादशाह सां मुजादिलो ऐं उनखां पोइ हज़रत उज़ैर या हज़रत हज़कील जी ॻाल्हि आहे जेको ॾिसे थो त हीउ शहर ॾिठो पियो आहे कीअं वरी उथंदो इहो कीअं पंहिंजो उनखे बस बादल मौत कीअं थींदो उन खां हज़रत इब्राहिम अल जी तक़ादा करण लाइ तलाका त मूंखे ॾेखार तूं कीअं बास बादल मौत खां पोइ तूं कीअं उथार मतिलबु कीअं उथारींदे तूं मोलनि खे हिन नमूने सां इहे सभई ॻाल्हियूं थी वियूं आख़िरत जे मुतालिक़ ऐं हीअ जेको सदकात आहिनि हिन जो रिलेशनशिप हिननि सां आहे त सदकात कर्ज़ु हसना इहे जेकी बि आहे अलाह ताला जे रस्ते में ख़र्चु जेको कजे थो सो अलाह जे वाट में ख़र्चु कजे थो ऐं उनजो एवज़ जेको आहे दुनिया में त आहे ई आहे जेको हिते अचे थो जहिड़े नमूने सां पर पोइ आख़िरत में हुनजो रिवाड जेको घणो आहे सो उते आहे इन करे उन आख़िर सां हुनजो घणो वास्तो आहे हिन करे सदिकातियूं आयतूं जेके हाणे ॿ सौ एकहठि खां ॿ सौ चोहतरि ताईं हाणे इहो तव्हां ज़हन में रखिजो हाणे हीअ आयत पढ़ूं था जेका मसल लज़ीन यूनिफ़िकून अमलम फ़ी सबील उहे माण्हू जेके फ़ी सबील लाइ पंहिंजा ख़र्च कनि था पंहिंजो माल अमवालम पंहिंजा माल यूनिफ़िकून ख़र्चु था कनि कनि था फ़ी सबील अलाह जे रस्ते में हीअं न बुछड़ाई जे रस्ते में उहो अलाह ताला खे वटि क़बूल कोन्हे क उनजो मिसाल कीअं आहे मसल यूनफ़िकून फी सबील क मसलूना उहो ईअं आहे जीअं हिकिड़ो ॿिज हिकिड़ो सीड हिकिड़ो हब जेको आहे अंब तत पोइ उन मज़ा फुटी अथनि हिकिड़ो पोखिजे थो हिकिड़ो ॿिज उन हिकिड़े ॿिज वञा सब असाब हुन मां सत जेके आहिनि संग निकिरनि था हफी कुल हर हिकु संगम जे सौ दाणा आहिनि हाणे जीअं मकाई जे दाणा इलाही माल दाणा थियनि था ॻाया त असां कोन्हनि पर थी सघे थो सौ हुजनि या ॿिए कंहिं अनाज में कणिक जे संग जेको आहे को वॾो थो थिए को नंढो थिए उन में पोइ केतिरा ॿिज थियनि हर हिकु संग में केतिरा ॿिज था थियनि त ॿिज जो हिकिड़ो हो उन मज़ा सत संग फुटी निकिता उन सत संग मां हर हिकु संग में जेको आहे सो सौ ॼण जी मिसाल आहे इहो त सौ उन में जा दाणा त हाणे माना सत सौ दाणा थी विया हुजनि हिकिड़े दाणे जे बदिरां सत सौ हाणे इहो थींदो ॼण एवज़ जेके अलाह ताला जे रस्ते में ख़र्चु कनि था हुनजो मिसाल अलाह ताला ईअं ॾिनो आहे कमसल हबतिन कमसल हबतिन अंबत असना बिल फी कुल سنبلة थियनि मियाथ हब सुबल जी ॻाल्हि कईसूं त सूरत यूसुफ अल इस्लाम में बि सूरत सुंबल जो लफ़्ज़ु अचे थो ऐं हिते ई सुंबल जो लफ़्ज़ु अचे थो ऐं सुबल नालो रखनि था असांजा दोस्त अहबाबू ॿिया माण्हू सुंबला सुंबल संग माई जो नालो रखो सुंबल हब अलाहाए पर अलाह ताला जेकी हिन खां वधी जेकी वणे सौ वधाए यानी सत सौ खां वधीक कंहिं मुंहिंजे मतिलबु एवरेस्ट ॾिए थो हुनजी माल मर्ज़ी आहे ॿिए हंधु फरमाईंदा बग़ैर हिसा हिसा खां वधीक सूरत ज़ैतून थूर सीने हाज़ल बदज़मीन लक़त खलकल इंसान अजरुनिमनून पोइ अजर हुननि जो जेको आहे सो अण अण तोड़ियो ममनून मन मन उन माना हिते मन आहे ममनून जी माना आहे तोरणु मापणु मण जेको पाण चवंदा आहियूं सिंधी में मण जी माना मज़ यानी तोड़णु मापण खां वधीक यानी त बेहिसाब हिसाबु यानी बग़ैर हिसाब ॿियनि त इन करे उहो थी वियो हाणे अलाह फल जंहिंजो वणे असांखे वधाए दौफ़ दफ़ इहो जेको आहे हिन माना वधाइण जी माना आहे दौ यु यु दफ़ यु दुइफ़ यूस युधफ़्रू में युधफ़ यूसुफ़ अलाम जो नालो इन दफ़ में आहिनि वधाइण जी माना में आहे जीअं पाण सिंधी में माण्हू नालो रखंदा अलाह वधायो अलाह वधाए अलाह हिनखे वधाए यु दुआ दौफ़ करे यानी पंहिंजो वधायसि अलाह वास अलीम अलाह बेशक वधाईंदड़ आहे वास वास माना हीअं पखेड़ पखिड़ियल हुनजो यानी हर ॻाल्हि जी हर ॻाल्हि जो इल्मु रखे थो वास ऐं नालीम हर ॻाल्हि जो ऐं ॼाणंदड़ आहे ऐं वधाइण वधाइण वारो बि आहे अलदीन युनिफ़िकुन अलवालम फी सबील लाइ हाणे उहो बसि ॿ सौ ॿाहठि आयत आहे ॿ सौ ॿाहठि अलदीन युनिफ़िकुन उहे जेके ख़र्चु कनि था युनिफ़िकुन अमवालम सदन माल थी सबी लीला अलाह जे रस्ते में सुमल बियऊन मां अन फकु पोइ उहे वरी नथा कनि मां अन जेको ॾियनि था उन मन न अज़ा न को मन था हुनजे पोयां लॻाइनि न को अज़ा था लॻाइनि मन जी माना अहसानु जिताइणुसान ॾियणु हाणे कंहिंखे का शइ ॾियो था पोइ वरी हुनखे वेठा जता मूं तोखे फलाण ॾिनो मूं तोखे फलाण ॾिनो मूं तोखे फलाण ॾिनो मूं तोखे फलाणी शइ ॾिनी मूं तोखे फलाणी शइ ॾिनी हाणे इहो थियो मनसानु करणु एहसानु जताइणु थोरो पियो वरी थोरो थोरा पियो ॻाए थोरो पियो ॻाए त आऊं मूं तोखे हीउ ॾिनो हुओ मूं तोखे हीउ ॾिनो हुओ हू चवंदो बसि हा मुसीबत हाणे फासी बि सॼो इहे करे का शइ मूंखे ॾिनी अथसि पोइ हुन पंहिंजो लिखियो ड्रामो बि हुन में त चवनि मूं तोखे जेको वील ॾिनो आहे अञा उहो ॾिनो बि कोन आईं उहो पंहिंजे पढ़ियोसि अंग्रेजी जे सबक़ में त हाणे इहो हीउ वेठो थोरो तपे मूं तोखे हीअं ॾिनो मूं तोखे हीअं ॾिनो मूं तोखे हू ॾिनो हू चओ वीचारो हू फिको थींदो जिते किथे चवंदो ई की मूंखे जिते किथे थो अहसान पंहिंजो जिताए वरी मुंहिंजा थोरा वेठो मूं ते हणे थापे त माना आउं फासी वियो हलियो हिन मज़ा हाणे इहो थियो हिकिड़ो मनु ऐं अज़ाए माना अज़ियत ॾियणु हुनखे माना तूं ॾिनो हाणे हुनखे चओ मूंखे हीअं पोइ कर मूंखे हीअं कर मूंखे हीअं कर हीअ ॾुखियाई हुनजे लाइ पैदा करणु हर ॻाल्हि में इहे ॿई ॻाल्हियूं जेके अहसान कजे थो कंहिं चङाई कजे थी हुन में ॿई ॻाल्हियूं न हुअणु खपनि न को मनु हुअणु घुरिजे न को अज़ा अज़ियत हुजे न को अहसान जिताइणु हुजे थोरो थापणु हुजे न को अज़ियत ॾियणु हुजे के वेठो मुश्किल पैदा करण जे लाइ मूं तोखे ई ॾिनो हो तंहिं करे त हाणे हीअं कर बसि मूं तोखे ई ॾिनो हले आऊं पसजी हाणे तो केतिरो दफ़ा वीचारो ॾिठो माण्हू मरी वञंदो स्टोरी में इंटरस्ट जे सबक़ में पढ़ंदा हुआसीं कंहिंजो हुयो सबक़ु तो मूं तोखे ई ॾिनो आहे वील भैरो हुनजो भॼी पियो सोचे था आउं तोखे ॾींदुसि हुनजो व्हील बैरो पोइ हाणे वील भैरो न को हू त ॾिए हुनखे न को थो करे पर तेसि ताईं हुन मां हज़ार कमु थो वठे पोइ चए थो हीउ मुंहिंजो थोरो आहे मूं तोखे व्हील बैरो ॾेई छॾियो आहे न ॾाढो कर मूं तोखे ॾियणो कयो आहे पोइ हाणे मूंसां हीअं कर पोइ हाणे हीअं कर पोइ वरी आख़िर में वञे थो चए थो वञी डॉक्टर खे वठी आहे मुंहिंजे लाइ पोइ तूफ़ान आयो पोइ हुन में मरी वियो वीचारो पोइ अहिड़े नमूने सां पंहिंजो अहसानु जिताइणे पंहिंजो थोरो था पाण ऐं उन माण्हू जे लाइ मुश्किल पैदा करणु मनम वज़ा अज़ा इन जी ॻाल्हि अलाह ताला करे थो त अहिड़ो न करणु खपे अहसान अहिड़ी चङाई अहिड़ो ख़र्चु वियो आहे अलाह ताला वटि क़ाबिल क़बूल न आहे मन वला लहम अजरो हुम इंदर बि हेम पोइ जेके ख़र्चु कनि था ऐं मन ऐं अहसान ऐं अज़ा अज़ियत नथा हुनजे पोयां लॻाइनि त उन्हनि जे लाइ वॾो अजरु आहे इंद्र रबीम अलाह ताला वठि इंद माना वठि रब सन रब वटि आहे वॾो अज़ुरु वला ख़ौफ़ नम वला होम यह ज़नून हुननि जे लाइ को خوف कोन्हे ख़ौफ़ कोन्हे को माना जनम जो ख़ौफ़ कोन्हे ऐं दुनिया में जेके ॻाल्हियूं ख़ौफ़ वारियूं हुयूं भवाइतियूं हुयूं उहे सभु पोइ ते छॾियईं ऐं हुते अॻिते बि जनम जो ख़ौफ़ कोन रहियो हाणे जनतमी जो वियो लोम व ख़ौफ़ न अलम वलाहुम यह न की हुज़न न की गणती न की पंहिंजो न को ग़म सिंधी में कौलम में आरूफ़ुनि वग़फरतुनि ख़ैरुनानेब हिकिड़ो माण्हू वटि आहे मुंहिंजो कंहिं वक़्तु आहे या न आहे त पोइ वरी चए थो भला ॿिए दफ़े ॾींदुसि या छा पर उहो सुहिणे नमूने सां चइजे या ईअं न चइजे त भॼ बि मथो खाई वियो आहीं हीअं करे विया आहियूं करे ईअं कर ईअं कौलुनि मरूफ़ आहिनि जे बदिरां सुठो लफ़्ज़ु चवणु सुठी ॻाल्हि करणु नरम ॻाल्हि करणु कौलुनि मरूफ़ आहिनि मरूफ़ आहिनि उर्फ़ वारो जे जंहिंजी मतिलबु सुहिणो जेको सभु कंहिंखे लॻे सुठो लफ़्ज़ु मग़फ़रतुनि बख़्श करणु ॿिए खे माण्हू खे ख़ैरुनि में सदकतनि यत हा अज़ा उन खां वधीक सुठो आहे इहो जो अहिड़ो अहसान कजे सदको ॾिजे अहिड़ो जंहिं जे पोयां वरी अज़ियत हुजे उन अहिड़े अहसान खां सुठो लफ़्ज़ु चवणु उहो सुठो आहे भले न ॾे माण्हू नथो ॾेई सघे चइजे भई हींअर मूं वटि कोन्हे को इनशा पोइ वरी कॾहिं ॾींदासूं ईंदड़ ईंदड़ वक़्त ते पर इहो कॉल अहिड़ो लफ़्ज़ु सुठो आहे जो हुनखे छिलबिड़जे या हुनखे ख़राबु लफ़्ज़ को चइजे या अज़ियत कजे हुनजी उ अलाह ग़नीयुनि हलीम अलाह ताला ग़नी आहे जो हू शाहूकारु आहे ऐं हू कंहिंखे कंहिंजो मुहताजु न आहे बेपरवाह बादशाह आहे ऐं हलीम हलीम आहे जो असांजूं बुछड़ायूं असांजूं जेके तिखिया लफ़्ज़ असांजा छिड़बूं माण्हुनि खे था ॾियूं पंहिंजो ॻाल्हियूं था करियूं उनखे वरी बि बर्दाश्त करे थो ऐं हिल्म करे थो पंहिंजो इन माना में हलीम आहे सहे थो सहंदड़ आहे पंहिंजे साईं ॿेर वारे साहिबु लिखियो आहे सहंदड़ आहे हलीम आहे हज़रत इस्माहील अल इस्लाम अलाह ताला हज़रत इब्राहिम खे चयो तोखे पुटु थो ॾियां हलीम पुटु जेको आहे हलीम आहे हज़रत इस्माहील इस्लाम हज़रत इसाक अल इस्लाम जे नाले फरमाई हज़रत इब्राहिम खे त तोखे पुटु थो ॾियां जेको हलीम आहे इल्म वारो आहे होॾो इल्म वारो ऐं हू हिल्म वारो थोरी हलीम आहे सहंदड़ आहे बर्दाश्त करे थो माण्हुनि जी ॻाल्हि उहो हलीम आहे हाणे हिन खां पोइ फरमाई ॿ सौ चोहठी आवाज़ आयत जेका आहे हाणे टियों दफ़ो मन ई आज़ाद जी ॻाल्हि थी अचे चवे थो पंहिंजा सदकात पंहिंजूं जेके ॾियणु ॾियो था ख़ैरात अलाह जे रस्ते में उन ज़ाया न करियो बाथल न करियो तुब थलू बाथल न करियो तब थू सदकात पंहिंजो अहसान जिताइणु ऐं अज़ियत ॾियण सां इन करे इहो यादि रखणु खपे त जेकॾहिं त आऊं या तव्हां को बि माण्हू असां वञा कंहिं ॿिए खे का चङाई करे थो पोइ वरी थोरो थापे थो हुन ते अहसान जिताए थो हुन ते या हुनखे अज़ियत ॾिए थो त हुनजो उहो इन्फाक हुनजो उहो ख़र्चु हुनजो उहो जेको सदको ॾियणु जेको आहे सो ज़ाया वियो हलियो बातिल थी वियो हलियो बसि अलाह वटि क़बूल न आहे उहो ॿूथ ते ई करे वेड़े सेड़े जी पुराणे कपिड़े वांगुरु करे उछले हणबो हुनखे चयो वठी तुंहिंजो असांखे क़बूल न आहे त असां भई गनी आहे अलाह ताला गनी आहे आहे सहंदड़ आहे पर अहिड़ो बुछराई जो जेको अहसान जिताइण जो तरीक़ो कंहिं माण्हू वटि हुजे के माण्हू थियनि था अहिड़ा बसि वेठा अहसान जिता आहिनि वेठा अहसान जितां अरे मिर्सा फासजी वियासीं उते माना जान छॾ भला वठि भलाई वापसि माण्हू खे चए वठी हाणे त बूथ में अचे इहो उछले वापसि कंदा अहिड़ा अहिड़ा स्टोरियूं आहिनि असां वटि सूफ़ियुनि सगोरनि जूं या ॿियनि माण्हुनि जूं या आम माण्हुनि जूं त हू अहसान हिकु दफ़े चई ॿिए दफ़े चई टे दफ़ो चई खणी अखीस में कॾहिं बथे ऊथ बूथ ते उछले न वठ भेण पातो उथो मां किथे आयां कन खाई वियो आहियां मुंहिंजो सॼो मुल्क में खणी बुछड़ो कयो अथई मूंखे पंहिंजो कयो अथई मूंखे ख़्वार ऐं ख़राबु कयो अथई कहिड़ी ॻाल्हि आहे ॾियण जी कहिड़ी ज़रूरत हुई तोखे मूंखे ॾिनो अथई पंहिंजे इन खां या इहो लज़ीन कुम बिल मन वल अज़ा पंहिंजे मन अहसान जताइण ऐं अज़ियत ॾियण सां पंहिंजा अमल जेके पंहिंजे या ॾियण सदका ज़ाया न करियो कलज़ीनालियानास उन वांगुरु जेको माण्हू अलाए जेको माण्हुनि खे ॾेखारण जे लाइ अनफाक करे थो ख़र्चु करे थो माण्हू ॾिसंदा चवंदा आहिनि हा हा साईं हीउ फलाणो ॾाढो थो ॾिए माण्हुनि खे बसि फलाणो अहिड़ो आहे बसि सखी आहे हीअ आहे मुंहिंजो नालो थिए माण्हू चवंदा हा ॾिए थो हीउ फलाणो माण्हू साईं ॾाढो थो ॾिए ॾाढो थो ॾियो रिया रियानास माण्हुनि खे ॾेखारण जे लाइ ॾेखाव जे लाइ ऐं ताला ते ईमान कोन थो रखे अहिड़े क़िस्म जो माण्हू ऐं न को आख़िरत ई ईमान थो रखे थो त को न कोन जो मूंखे आख़िरत में एवज़ मिलंदो पर चए थो त हिते ई माण्हू मुंहिंजो ॾिसंदा ऐं ख़ुशि थींदो मुंहिंजो चवंदा वाह वाह वाह वाह फलाणो माण्हू ॾाढो भलो आहे ॾिस कहिड़ा कम थो करे सुठा इन वांगुरु उहो ॼण सदको थींदो फ हू हाणे उनजो मिसाल वरी ॾिए थो अलाह ताला ते मसल हू त मसल ई सफ़वान आहिनि हा इहो ॼण हिकिड़ो लसो पथर जे वांगुरु मिसाल लसो पथर हुजे उन ते मींहुं थो पए अरे हे थोराब थोरी मिटी लॻी वई आहे हली हाणे हुन मिटीअ ते ॿिज था पोखियूं मिटी माने लसे पथर जे मिटी थोरी लॻियल आहे हुन ते असां ॿिज पोखियो हाणे अरे हे थोराबुन पोइ वॾ फुड़ो मींहुं पइजी वियो असा माना पइजी वियो हुन ते वॾ फुड़ो मींहुं सल पोइ बि उहो जेका मिटी जो ज़रड़ो हुओ सो लही वियो हलियो मींहं में जीअं मींहुं आयो त पथर तां लसो पथर हुजे हलियो वियो हेठि तरक हू सलदा दिरून अला कसबू हुन ते का शइ रही कोन हिन जेको बिज बि छुटियासीं विया हलिया हुन पाणी सां गॾु हुन में मिटी सां गॾु विया हलिया ॿार उते पोखी उभरियो कुझु कोन ला ला यख अला शयुनि कंहिं कंहिं शइ जी कुदरत हुनखे कोन करे करे न सघियो वस न करे सघियो क़दुरु शयुनि अला शयुनि मीमा कसबू जेको कयईं उन कुझु हासिलु कोन थियो मतिलबु अलाह काफ़रीन बेशक अलाह ताला जेको आहे सो काफ़िरनि जे क़ौम खे हिदायत नथो करे हिदायत नथो करे उनखे <clears throat> हिदायत हासिलु नथी थिए छो जो काफ़रनि में काहे पियल आहिनि इन करे हू तयारु न आहिनि रिसीव करण जे लाइ रिसीव करण जे लाइ तयारु हुजे माण्हू त वरी मूंखे मिले अलाह ताला मूंखे ॾिए हथ मथे खणी माण्हू दुआ थो घुरे दिलि में चए थो या अलाह तूं मूं ते राम कजां तूं मूंखे ॾिजां तूं मूंखे फलाणी शइ फलाणी शइ फलाणी जेके आहे दुआऊं घुरे थो पर हिकिड़ो माण्हू दुआ घुरण जे मूड में आहे ई कोन्ह चए थो मूंखे खपे कान थी का शइ आऊं घणी आहियां मूंखे बेपरवाह आहियां मूंखे कंहिं मोहताज का कान्हे का पोइ अलाह ताला हुनखे हिदायत कोन्ह थो करे अल कॉमल काफ़ी हुन खां पोइ वसी ॿियो मिसाल थो ॾिए मरदा उहे माण्हू उन्हनि जो मिसाल जेके माल पंहिंजा ख़र्च था कनिफ़िकुनालम इब्ति गा अमरदा मरदा त मरदी अलाह ताला जी ख़ुशी अलाह ताला जे ख़ुश थिए मूंसां उन लाइ ख़र्च था कनि जेके घुरनि था अलाह ताला जी ख़ुशी मरदातमर आनफ़ु ऐं यकीन अथनि ज़ाहिर कनि था जेकी तस्वीत आहिनि आनफुसि पंहिंजे दिलनि में पंहिंजे तर्फ़ां कमसली जन्नतुनि उनजो मिसाल ईअं आहे जीअं हिकिड़ो बाग़ हुजे हाणे ॿियो मिसाल वरी कमसली कमसली जन्नतुनि बेरब वतिन जो उहो मथे जो दड़े दड़े ते हुजे यानी लसो पथर जे बदिरां उहो जेको आहे सो रब आहे हुजे हाणे रब आ जो लफ़्ज़ जेको आहे सो हिते ॿ दफ़ा ॿ दफ़ा अचे थो पोइ जेके कादियानी आहिनि उन्हनि पंहिंजो ठाहियो रब आहे मुंहिंजे लाइ छा कहिड़ो किथे आहे छा था चवनि जिनतिन आफ़ैन पोइ उन मंझि मींहं थो अचे वाबिल असाब हा वाबिलुनि हुते में आयत में आयो असां बिलुनि आत उकुल हा दे देफ पोइ हुन मां खाद खाइण जी शइ यानी अनाज जेको आहे सो ॿीणो थो उभरे ॿीणो थो उपे उपाइजे यानी मींहुं पियो हुन हुनमां दाणो निकितो दाणे वञा संग निकिता संग मज़ा हुन मज़ा ॿिज निकिता ॿिया उकुल हा दे देफ फैलम युसिब हा उहा पर जेकॾहिं वॾो फुड़ो न बि खणी पियो तमामु घणो मींहुं न पियो फ तल पोइ थोरो मींहुं पियो रुॻो पुड़ी पुड़ी ॿ टे पुड़ियूं पुड़ियूं त बि हुन मथां ॿिज निकिरी आयो पंहिंजो संग फुटी आया ऐं पंहिंजो कणिक या जेको बि अनाज आयो सो थी वियो अलाह बि मां ताम लून बसीर पोइ जेको तव्हां करियो था उहो अलाह ताला ॾिसंदो थो रहे पोइ इहे मतिलबु मिसाल ॾिनई जेको मिसाल हुनजो जेको लसो पथरु उन हिते वॾो पूरो पियो जेको बिज सटियो उहो बि ज़ाया थी वियो हलियो इन सूरत काफ़ में उन अहिड़े माण्हू जो ज़िक्र ईंदो ऐं पंहिंजो ॿियो वरी मिसाल न आई त पंहिंजो अलाह ताला जी मर्ज़ी मुताबिक़ जेके ख़र्च कनि था पोइ उन्हनि जो जेको आहे सो बीणो टीणो मतिलबु त उन्हनि जो अनाज थिए थो अहिड़ो इहो मिसाल ॿ ॾिनई हाणे इन खां पोइ अयवद वधुम अन तखून लहू जन्नथुम من من تحتها كل الكبر लहू फीहा हाणे त फर्माईं त तव्हां मां को पसंदि करे थो मोहबत करणु कंहिं शइ सां ودود अलाह ताला जो नालो वदूद आहे ऐं हज़रत दाऊद अलाम जो नालो इन वद मञा निकितलु आहे ऐं वद जेको सुहा नूह अलाम जे हुन में उहो बुत ठाहियो ऐं जंहिंजो नालो रखियऊं वद वदूद लव जो जेको आहे जेको पंहिंजे शाइर जेको असांजा ॻाईंदा आहिनि फलाणो जेको काम देव जेको आहे हुनजो बि नालो वद आहे काम देव मतिलबु त लव जो छा चइबो आहे देवता हाणे हिते वध जो आहे इहो वध माना तव्हां मां को पसंदि करे थो अन तकून लहू जन्नतुनि जो हुनखे बि हिकिड़ो बाग़ हुजे जो तव्हांखां मां कंहिंखे पसंदि आहे हाणे हीअ मिसाल अॻिते अचे थो त हुन मां तव्हांखे को बाग हुजे तखून लहू जन थुन मिन नखीलिन हुनमें खजियूं हुजनि उहा आहे नाबिन ऐं अंगूर हुजनि ऐं तजरीमिन ठाथियल अनहार हुन हेठां लहरूं वहंदियूं हुजनि लऊफ फिहा हा मिन कल समरात हुन में सभिनी क़िस्मनि जा मेवा हुजनि समरात हुजनि उहा हूल खीबर ऐं मथे जो पीरी अची वञे हली पोड़ो थी वञे हलियो खीबर अची वञे हलियो वल हूअ फाओ ऐं खेसि बचड़ा हुजनि ॿार हुजनि जेके नंढड़ा ज़ईफ़ हुजनि यानी हीणा हुजनि जो को कमु कारु करे न सघनि हाणे पोड़ो बि थी वियो आहे बाग बि होसि ऐं पंहिंजो पर वॾो बाग़ आहेसि ऐं सि ॿार नंढड़ा आहिनि जो हू कमु कार करण जा कोन्हनि पंहिंजो हुन अञा कोन थिया आहिनि जो कमु करे सघनि हाणे उन वक़्तु फसाब हा ऐं सारुन पोइ हिकिड़ी हवा थी अचे हिकिड़ो वाछूड़ो थो अचे फ़साब हा ऐं सारुन फी हे नारुन इहो टॉर्नेडो जेको ईंदो आहे हुन में जंहिंमें बाहि हूंदी आहे पोइ उन में बाहि हुजे अहिड़ो अहिड़ी हवा अचे अहिड़ो एसार अचे वाछूड़ो अचे जंहिंमें नार हुजे फ हर कत पोइ सॼो साड़े छॾे हुन बाग खे बाग सॼो सड़ी तव्हांखे पसंदि आहे त मतिलबु पीरी थी वई तव्हां सॼा दुनिया जा कमु कया पर आख़िर अहिड़ो कमु करे अहिड़े नमूने सां कमु कयो जो तव्हांजो बाग़ जेको आहे अजायो ज़ाया थी वियो पर अलाह ताला वटि क़बूलु न थियो हिन जो मिसाल ॼणु ईअं आहे अलाह ताला अहिड़े नमूने सां बयानु करे थो या पधरो करे थो पंहिंजूं निशानियूं पंहिंजा मुआज़ा पंहिंजूं आयतूं लखुम त त त जीअं तव्हां फ़िक्रु करियो तीअं तव्हां सोच वीचार करियो हाणे इहा ॿ सौ छाहठि आयत ताईं पहुता आहियूं हिन खां अॻिते वरी ॿ सौ चोहतरि आयतुनि ताईं इहा इनफ़ाक़ जी ॻाल्हि हलंदी पोइ इनशा आमीन या अॻिते कंदासीं अलाह वफ़लना वरहमना वरज़ुखना वफ़ज़ना